La forto de la amicetso. Bonai amicoi al portas amusigion, set ili ancau pli fortigas la sanon, cae mildigas stresson. Esploristoi pri interhomai rilatoi trovas pli cae pli da motivoi cial oni bone tractu amicetsoin. Canada studajo, cun apenao dudec quin mil homoi, confirmas la bonfartigan efficon de amicetsoi. Test personoi cun amicoi sentis in mal pli stressitai, cae pli sanai, ol tivi kiwi ne havis amicon. Ilia bonfarto restis daure alta, precipe tiam, se ili rencontis siain amicoin ofte persone, cae ne nur telefone parolis cun ili, au nur PABILIS cun ili en la interreto comunae entreprenoi, ciel rado, comuna visito al trinceio, au simple nur babili sur sofo, tio vere alten pushas la mem conscion. Tion montras ancau germana nederlanda esplorista te amo. En blogo, ducent quardec unu germanae gestudentoi ciu tage raportis, dum tri semainoi, ciu ili rencontis amicoin Ciam ili amusigis cetio? cae ciel personezza la rencontro estis por ili? Sam tempe ili devis ciu tage priugis in mem, cae indici, ciu ili consideris in valora homo. Fakte la parto prenanto ietiu i tago i vidis en pli positiva lumo, dum ciui ili estis entreprenintai ion cun la amicoi. Tiui test personoi qui rencontis amicoin suffice ofte dum la tuta dauro de la studado habis en tutte pli fortan mem malor senton ol homoi qui emas retirigi. La rencontro tamen stimulis la bildon prisimem, nur se la test personoi cune bon fartis ce la rendevuo. La psica bonfarto en amicetso ec estas per positivae inter agoi, ciel conversatioi au cino vesperoi, set ancau per emozia helpo. Oni tiam demandas sin, ciula alia en crisai momentoi vere estas cemi. Tiam li estas vera amico. Ali flanque solezzo povas causi malsanon, ancau corpan, kiel forta la efiko estas, tion montras jam esploroj el la 1970-kaj kaj 80-kaj jaroj. Esploristaj grupoj observis ke homoj sen malvasta rilatoi mortas pli frue ol homoj kun proksimuloj. Homoj kiu izorgas pri siaj amikecoj Tamen havas ne nur avantagion rilate al pli longa vivo, ili juvas sub certae circonstanzoi ancau pli bonan protecton contra psicae malsanoi. Dum crisae periodoi estas recomendinde serci la interparoladon cun amicoi au familianoi. L'asperto de proximulo povas malfermi novan perspektivon en la priugio de la situatio. Ciu mal successo estas ancau chanso por bona recomenso iam ce infanoi trovigas tiu efico. Canadai esploristoi analisis deciaruloin, ciui en si portis genetican riscon malsanigi e depressio. Iam sola bona amico suficis, por signife reducti la probablezzon che la malsano manifestigias. Aliai studagioi montras, che inter infanai amicetsoi povas ec mildigi la consequenzoin de mistractadoi en lerneo au en la gepatra heimo. Bonai amicoi povas ancau anstatauigi bonain relatoin al familianoi. Ne gravas havi multain amicoin, sed ja gravas havi bonain amicoin.